เอาตั้งใจรับพรก่อนเถอะค่อยประกอบกันให้มีน้ำก็เตรียมน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้อง ที่ล่วงลับหลับกันไปแล้ว แต่ถ้าคนไหนไม่มีก็เอาน้ำจิตน้ำใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ ข้าพระเจ้าขอหยาดน้ำข้าพระเจ้าขออาดน้ำจะขอหยาดน้ำดงเนินแผ่นพระเมธรณี ขอให้พระเมธรณีจงมาช่วยสัมพยานาคอยู่ในน้ำจงมาช่วยสู้ สัตว์ตัวสันตัวดี ตัวพี่ได้ตัวพร้อมตัวหอมได้ตัวเหม็นตัวเป็นได้ตัวตาย มีมรรกตั้งไว้เป็นแดนสามแสนสี่หมื่นผู้เขากาเกิดอยู่กลางเมือง ขอให้เงินแด่ค่ำดุงเรื่องมาหอดขอให้ ผู้คาได้ก้อนบุญก้อนท่านผงโมมานยาได้ไม่เกี่ยวของผงพี่น้องวงสาผงเหล่าอาได้พ่อแม่ผงเถ่าแก่ได้ตายย่ายผงโมตายไปแล้วก็ให้ไปหอดไปถึงทุกองทุกตนปัจโยโหตุเสืออุทิศส่วนกุศลให้ท่าน เวลาที่ท่านให้พร เราก็จะลึกถึง ย่ำแต่ชื่อของบิดามารดาปู่ย่าตายายเจ้ากรรมในเวรให้ระลึกถึงอยู่ในใจ นั่นแหละคือน้ำใจ ยะถาวาดิวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยะถามณีโชติละโสยะถาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพโลโควิน นัสตุมาเตภวัตวันตาลายโยสุขิติขายุโกภวะอาภิวาดนาสินิจานิจังมุทธาปจายโนจาตาโรธรรมาวัดันเตอายุวันโนสุขังภาลา ดโดทีโดวันนาโดปฏิภาณโดสุขัสดาตเมธาเวสุขังโสอธิคัสเตอายุงดาตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโดดี ขายุยาสวาโหติยัตยัตถุปปัสสติติภาวตุสาบมังกรังลาคันตุสาพเนวตาสัมมาบุต ธานุภาเวนะสนาโสทิภวันตุเตภาวตุสาบมังกาลังลาคันตุสาพเดวตาสัมมาธรรมานุภาเวนะสนาโสทิภวันตุเต